Вирішили йти не понад берегом, як ішли сюди, і, як видно, по слідах пішли до пароплава норвежці, а навпростець. Для цього треба було пройти через горби. Місяць стояв ще досить високо, і це надавало певності, що вони не заблудяться і не потраплять у лапи напасників. Коли підіймалися нагору, Лейте порадив іти повільно, щоб не задихатись і не захлянути передчасно, сказав він. Зате згори помчимо, відповів Сьопа. Ага, хоч я й не ходок на лижах, але треба. Тільки дивіться, не поламайте. Хоч Лейте і радив підійматися нагору поволі, але коли вони нарешті зійшли, то відчули, що спини у них мокрі, а серця так і колотяться. На вершині горба трохи затримались, оглядаючись навколо, чи не видно де норвежців але навкруги все було спокійно. З правого боку вдалині лисніло море. Прямо із лівого боку за вузькими долинами здіймалися невисокі пагорби. Ніде жодного руху. Тільки місяць повільно плив по небу між хмарками. Юнга перший рушив згори. Не знаючи фарватера, не давай судну повний хід, сказав боцман, бо наскочиш на мілину або на риф. Гальмуйте палками, тільки й устиг крикнути у відповідь Стьопа. Лижі несли його з шаленою швидкістю. Присівши, він вдивлявся, чи немає попереду каменя або ями. Тільки майже внизу, закінчуючи спуск, помітив камінь невеликий, але достатній для серйозної катастрофи. Степа вдарив палками в сніг. Стрибок вийшов чудовий. Раніше такі стрибки Юнзі доводилось бачити тільки на екрані в кіно. Він пронісся понад 20 метрів у повітрі, аж поки торкнувся снігового настилу. Далі з-під снігу визирало каміння і виднівся рівчак. Стьопа почав гальмувати. Зробив невеличке півколо і зупинився. Його непокоїло, як спуститься боцман. Оглянувшись, він побачив, що згори Вільним поковзом мчить лижа, за нею котиться людина, а за людиною таким самим манером друга лижа. Проте боцман докотився живий і цілий. Лижі його теж були цілі. Виявилося, що Лейте упав посеред гори, бо в нього ноги роз'їхалися в різні боки. Вони сходили на вершину горба, звідки вдень могли б побачити лахтак. Тривога їх зростала норвежців вони не помічали. Місяць схилився до обрію і незабаром заховався. У темряві тихо, обережно спускались вони з цього горба до берега. Незважаючи на темряву, пізнали те місце берега, проти якого стояв лахтак. Ніде нікого, нічого не видно і не чути. На хвилину спинилися відпочити. Раптом у далині в темряві щось блиснуло і через кілька секунд долинули звуки рушничних пострілів. Так тривало кілька хвилин. Потім один залп і тиша. Це міг бути залп перемоги. Ельгар, Ельгар, у розпачі вигукнув юнга. Тепер він повірив у зрадливість людини. Лисяча порода, повний досади і злості, копнув ногою сніг боцман. Частина четверта. Поразка старого браконьєра. Розділ перший. Кар лежав на ліжку і читав історію полярних досліджень. Він перечитував оповідання каноніка Адама Бременського про першу німецьку полярну експедицію 1040 року. Архієпископ Адальберт Блаженної пам'яті розповідав мені що за часів його попередника кілька найзнатніших фризів попливли на північ, щоб дослідити море, бо в народі казали на північ від гирла везеру немає землі, а є лише море лібер, тобто згусле. Примітка фризи німецька народність, що тисячі років тому заселяла узбережжя північно-німецького моря. Зараз залишилося кілька тисяч у Німеччині та Голландії. Щоб задовольнити свою цікавість, вони, об'єднавшись у компанію,